Pa smo spomenuli da je prvi uvjet da bi se na određenu stvar davao zekjat da stvar ili roba bude od one vrste ili skupine na koju se daje zekjat. Spomenuli smo i drugi uvjet, a to je da količina te robe ili imetka dostigne vrijednost nisaba. I spomenuli smo treću, a to je da vrijednost bude šta? Potpuna. Da vrijednost određenog imetka bude potpuna kod vlasnika, jeli, ili, ili vlasnika tog imetka. Jer uzvišen je Allah tebara koja tala kaže Hud min emvalihim sadaka Uzmi od njihovih imetaka zekat wa fi amwalihim i u njihovim imecima wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum i u njihovim imecima imaju pravo oni koji a, koji prose i koji ne prose i kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu خذ من أموالهم أو إن الله فرض في أموالهم صدقة الله je u njihovim imecima znači ukazuje na potpuni milkijet ili potpuno vlasništvo dotičnog šta imetka to su tri šarta koja smo spomenuli prošlog puta i sada smo došli do pitanja jednog koje se tiče ovoga trećeg šarta, a to je pitanje zekijata na dug. Pitanje zekijata na dug. Kada, su, kada je u pitanju zekijat na dug, islamski učenjaci imaju različita mišljenja. Pa da li je zekijat obaveza da daje čovjek koji je pozajmio budući da se tretira pravim vlasnikom imetka, ili je dužnost da daje onaj koji je pozajmio, budući da se tretira onim koji koristi taj imetak i koji ga a, tren, koji trenutno raspolaže sa njim, ili nisu dužni ni jedan ni drugi da daju zato što je od svakog, nijedan od njih nije šta, pravi vlasnik u potpunosti. Prvi je vlasnik, ali nije pri njemu imetak. Raspolaže drugi sa njima. Drugi koji raspolaže nije stvarni vlasnik tog imetka. Pa ko će davati zekijat na takav imetak, u stvari bolje kazati hoće li se i kako davati zekijat, to je pitanje, hoće li se zekijat davati na takav imetak. Ispravno je kazati da zekijat se dijeli, odnosno da se dug, da se dug dijeli u dvije vrste. Da se dug dijeli u dvije vrste. Prva vrsta je dug a, koji je kod čovjeka koji je u mogućnosti da ga vrati, i priznaje da je pozajmio. Nije porekao. Znači, priznaje, ja sam pozajmio samo čovjeka, 10.000 maraka, i ima mogućnost da ga vrati do određenog roka. Ili je dogovorom preciziran taj rok vraćanja. Na takav dug se daje zekijat. Na takav dug se daje zekijat. Pa će vlasnik imetka, svake godine, kada se navrši godina, sa svojim ostalim imetkom koga ima, ako ima, davati zekat šta? Na dug koga je pozajmio. Jel u redu? I ovo se prenosi od Omara i prenosi to se od, od Osmana radijallahu anhu i od Ibn Omara i od drugih ashaba i tabina kako bilježi Ebu Ubejde u svome dijelu El Emuval. Imamo drugu vrstu duga, a to je dug za koga čovjek ne očekuje da će mu biti vraćen jednoga dana. Ili da je čovjek koji pozajmio porekao. Znači, čovjek je upao u tešku situaciju materijalnu i ne očekuje se da će se, znači, brzo ovaj izvući iz te krize ili eventualno poriče, kaže, ja nisam ništa pozajmio, dokaži. A čovjek koji je pozajmio nema šta? Nema argumenta. Nema argumenta, nego mu je dao, znači, dao mu na riječi. Kod prvog smo kazali šta da se daje zekat. A kod drugog je nastalo razilaženje među islamskim učenjacima. Kažu jedni da će zekat na sve te godine kada primi imetak. Kada dobije znači imetak, platit će zekat na sve te godine koje nije plaćao. A neće dok ne primi. Dok, znači, ne vrati mu se njegov imetak. I ovo se prenosi od Ibn Abbasa i od Alije sa slabim lancima prenosilaca. Znači, ove predaje nisu ispravne. Nisu ispravne, kako kaže šeha Albani, u svom dijelu Irvaul Galil i zabilježio ih je jeli, Ebu Ubejd u svom dijelu El Emuali. Drugi dio islamskih učinjaka kaže platit će za zadnju godinu kada primi taj metak, nakon deset godina čovjek mu vratio ili čovjek se ovaj sjetio Allaha za uđen i njegove kazne ili prihvatio se vjere pa vidio da je nekoga čuli nepravdu pa kaže jeste ja sam zaista pozajmio bio sam to negirao no međutim is, is, ispravno je da sam ja taj metak pozajmio da ga trebam vratiti pa kada ga vrati nakon deset godina a, neće plaćati zekijat osim na zadnju godinu i to je stavi mama Malika I imamo treće mišljenje, a to je da nikako neće, znači, plaćati na njega zekijat, oprošteno mu potpunosti. Za sve to vrijeme. Platit će zekijat tek kada vrati mu se imetak i napuni godinu dana šta? Pri njemu. Zato što je pregodnio imetak. Pri njemu je, pravi je vlasnik, dostupan mu je imetak i pregodnio, šerijetski je obavezan bez razilaženja među nemom šta da plati? Zekijat. Ako je ispunio uvjete. Znači, ako je i metak ispunio uvjete, i ako je čovjek koji treba davati ispunio uvjete, koje smo šta? Spominjali, je tako? I ovaj stavi mama Ebu Hanife. Kaže šehol je sam imnute imije u svojim fetvama u 25. tomu najbliže is, ispravnom mišljenju ili preferirajućem stavu jeste da se daje zekat na da se ne daje zekat nikako na taj metak što je stave Buhanife, ili kaže da se daje zekijat samo na zadnju godinu. I jedno i drugo mišljenje imaju svoju težinu. Znači, kad spomenuo je dva mišljenja i nije šta, preferirao jedno na drugima, kaže ili je ovo, ili je ovo. Znači, jedno do to dvoje. Mišljenje mama Marka da se daje na zadnju godinu ili Ebu Hanife da se ne daje nikako. I zaista jedno drugo imaju svoju težinu i teško bi ovdje bilo preferirati ako bi čovjek iz sigurnosti dao za zadnju godinu, time bi znači ovaj uradio po mišljenju znači i mama Malika i mama Ebu Hanife je li uradio po mišljenju Ebu Hanife pa jeste braći kako nije kako nije Ebu Hanife kaže šta ne treba nikako plaća zekret onaj ko plati je li uradio suprotno tome mišljenju nije nije suprotno uradio Nije suprotno uradio. Suprotno bi uradio da je on rekao treba platiti, a on ne bi platio. To je suprotno. Je u redu? A ovo nije suprotno. Ulema koja kaže da je nešto haram. Jedni kažu haram, jedni kažu mekru. Možemo li kazati ovako, ali ispravno kazati, složna je ulema da je određena stvar mekru? Možemo li ne možemo? Evo, lijevo krilo kaže ne možemo. Šta kaže desno? Ne možemo. Je li ulazi braćo mekruh kod haram? Sve što je haram, je li to u isto vrijeme je mekruh? Sigurno. To je manji stepen. Sve što je, sve što je vađib. Možemo li kazati određena stvar u ledu? Jedna ulema kaže da je nikab vađib, druga kaže da je sunnet. Možemo li kazati složna je ulema da je nikab sunnet? Možemo. Možemo zato što nikab ulazi braćo pod vađib. Tako vam i mekruh ulazi pod šta? Pod... Ali možemo li kazati za stvar? Svaku stvar koja je haram, ovaj, mekruh da je ujedno je haram? Ne možemo kazati pa će biti mekruh i haram, a bit će, pa ovdje kada neko uradi, da zekijat, nije uradio suprotno, hoće Debu Hanifi kazati da je griješan? Pa neće kazati. Ali, Debu, ali ima mali koji kaže treba za jednu godinu, mora dati, pa ne dadne. Je li uradio po mišljenju Ebu Hanifi, po mama Malika? Nije uradio, tada je uradio suprotno mišljenje. Jeste. Pa je znači jedno od ova dva mišljenja, Allahu Teala Alem, da je preferirajuće, ali problem što nema ni za što šta argumenta, nego je onako mišljenje i ima, znači, stave Bohanife, ima veliku težinu ovdje, koji kaže, nemojte obavezivati ljude, znači, nema argumenta kojim bi se obavezao. U redu. Kada smo ispominjali zekat na dug, čovjek ima nešto para pri sebi, no međutim, u isto vrijeme je dužan ima pri sebi 10.000 maraka, ali je dužan 10 ili 12. Je li dužan na tih 10 da daje zekat koji su pri njemu? Autor kaže, nije dužan da daje zekat. Zato što je dug veći ili je isti kao šta? A, nisab koga čovjek posjeduje. Znači ima 10.000 pri sebi i mora vratiti 10 ili 11. Zbog čega da daje zekat kada je to, kada je to dužan? Pa kaže, ako je dužan 10, a pri njemu 10 vraća 10, neće znači dati ništa zekijata. A ako ima pri sebi 15, a dužan 10 vraća 10, a na 5 će dati šta? Pa zekijat daje samo na ono što pređe šta? Dug. Što pređe dug. A dug, vrijednost duga neće davati na to, na to zekijat. To je mišljenje odabro autor. Allah ga nagradio svakim dobu. Međutim, ispravno je suprotno ono što je dobro ispravno mišljenje da čovjek treba da zekija. Da se zekija daje na imetak koji je pri tebi iako bio pod dugom. Prvo, zbog općih tekstova koji naređuju davanje čega. Ima li u Kur'anu negdje osim ako čovjek ima dug, pa ili nema? Nema, ali tako. Naređuje se općenito hud min emualihim sadakaten tutahirhum otuzekihim biha osalli alihim. I uzmi iz njihovih metaka zekijat naredba za uzmanje zekijata je općenita. Nema ništa što je izdvojilo čovjeka koji ima dug, a ima pri sebi šta? Ima pri sebi i med. Dalje, poslanik s.a.v. kada je slao ljude, sad, sad pokušamo opravdati stav koji smo odabrali. Iako ovo što je rekao autor, to je mišljenje u sunetu od džemata, problema pa koja je kazala, no međutim, ono što se može razumjeti iz tekstova, e, to su odabrali mišljenje Grubazi, Brosemini i drugi, je preče, a to je da se daje zekijat od takav imeta. Prva stvar smo kazali da su tekstovi općeni. Druga stvar, kada je poslanik sa osvrame slao ljude da uzmaju zekat od ljudi, ili rekao, pitajte ima li dug i nema li dug, nije. Nego je poslao i uzimajte. Kogod ima para, dužan je da na, dade na to, dužan je da na to, jeli, zekat. Osim ako čovjek ima pare, pa ih vrati. Ha? To je drugo nisu pregodnila, čovjek ima pare pa ih vrati, on je je dužan, to je druga stvar. No međutim, da ih drži kod sebe, a ne vraćaj, ako pregodine, nakon toga ti dužan, daješ en zekat zbog općih, zbog općih, jeli, šarijetskih, zbog općih šarijetskih argumenta. I našto znajući da je u tome velika korist, to je pravo siromaha. To je pravo hak Allahu azuđer i hak siromaha. Tako da ispravnije da čovjek treba na takav imetak dati šta? Dati zekat fetr, zekijat. U protivnom treba vratiti, znači dug. Jedno od dvoje. I četvrti šart. Koji četvrti šart? Ko će mi kazati? Molim? Visina Nisava. Visina Nisava. Smo govorili o visini Nisava. To mi ćemo govoriti. Znači, mi smo govorili o šartovima koji se tiču čega? Pa Molim? Imetka. Imetka. Govorili su i sad sam ja ponovio tri šarta. I u treći šart koji je bio da treba biti vlasništvo potpuno, uvukli smo jedno pitanje, a to je šta? Pitanje zekijata na dug. Pa smo sad kažali četvrti šart. Koji četvrti šart? Imamo ova tri prva. Imamo tri prva. Jer kazali smo da bude od vrste imetka. Je li tako? da e, da bude potpuno vlasništvo kod čovjeka što smo još kazali da dostigne nisa i četvrti šart da pregodini četvrti šart da pregodini godinu dana hijđretsku ne ovu e, koju mi mjerimo nego hijđretsku godinu dana koja je kraća od pa bi svake 33 godine čovjek ukrao godinu dana kada bi kada bi ovaj kada bi mjerio po ovoj godini jer je ona duža pa treba znači gledati hidžetsku godinu i to se znači uslovljava u zekijatu kada je u pitanju zlato i srebro i stoka a što se tiče plodova koji se ubiru oni se daju znači kada se ubiru atu haqqahu yawma hasadihi na dan kada ga vadiš kada daješ zekat nema neće pregoditi i oko ovoga se slažu islamski učenjaci ovdje se sada postavlja jedno pitanje a to je šta je sa imetkom koji se zaradi u toku godine šta je sa imetkom koji se zaradi u toku godine. Imetak koji se zaradi u toku godine može se podijeliti u tri vrste. Može biti imetak koji je došao od imetka kojim čovjek radi. Na primjer, ima čovjek glavnicu 100.000 maraka i obrće. I ta mu glavnica donosi šta? novu zaradu, novi profit. I svakog mjeseca on ima po 2, 3, 4 hiljada, nije bitno koliko mu dolaze nove. Pa mu nakon toga dolazi znači i meta. I kada dođe sada godina, kada se namirilo, 355 dana, je u redu? Više nema 100 hiljada, nego sada ima šta? Možda 150 ili 160 Ali nije to imao od početka godine, nego svaki mjesec se povećavala svota. Prvi mjesec 100, pa nakon toga 100, ne znam, 5, pa 107, pa 113, pa, pa došao na kraj godine 115. Kako će sada davati zekijat? Jer ovo drugo, mimo 100.000, nije šta? Je li pregodnilo ili nije pregodnilo? Nije pregodnilo. Kako će? Islamski učenjaci kažu da će sve što je zaradio, U ovom slučaju, a, govorimo, braće, dobro pazite, govorimo o imetku koji je došao, ista je vrsta imetka, i došao je iz osnove, porijeklo mu iz čega? Iz osnove. Je u redu? Kažu, takav imetak se spaja sa osnovom i daje se na njega zekat, iako nije pregodilo. Je u redu? budući da je došao, znači, iz osnove. I daje se na njega ime. Kaže Ibn Kudame u svom djelu Mugni, ne znam razilaženje među islamskim učenjacima po tom pitanju. Allahu alem da Ibn Hazm Zahiri, da u svome djelu Muhalla kazao suprotno ovome. Može se razumjeti iz njegove riječi da je kazao, kada je govorio o ome pitanju, zaključuje se da je kazao da se neće pripajati, jer i meta koji nije pregodnio kaže da se ne da na njega zikra. No, međutim, To bi bilo njegovo mišljenje, dok drugi učenjaci kažu da se šta? Da je zekijat na imet. To je prva vrsta imetka koji je došao nakradno, a to je imetak koji se znači dobije iz osnove. Koji se dobije iz osnove. Pa se treba spariti. Ili imaš krave ili deve i došla su mladunča, povećao se broj, povećao se broj, pa su došla šta od iste, jesu došla od osnove imetka. A je li su, jesu od osnove imetka, pa se treba priključiti ono što je došlo od imetka, to je osnova. Pa se onda sve uzima na kraju godine, koliko bude čovjek daje na to zikri. Druga je vrsta imetka, imetak koji nije od iste vrste imeta koji nije od isti. Pogledajte, braći, kako su islamski učenjaci sve to potanko, znači, pojasnili, tako da ne bi, znači, bilo kome nepravda učinjena, bilo da daje zekat, a nije ga dužan davati, pa bi to bilo uzimanje njegovog metka bespravedno. I, ili da čovjek ne daje zekat, a dužan ga Druga, znači, vrsta je imeta koji nije od iste vrste na primjer, ima deve, a, ima deve, ili ima krave, ili ima ovce, i nakon toga mu dođe 50 grama zlata. Ili dođe manje, dobro, 50 grama zlata, nije ni sam, vidjet ćemo koliko je ni sam ko zlata. 50 grama zlata. Hoće li kazati, je sada 50 grama zlata spoji uz deve? Neće. Znači, ne spaja se to ne spaja se to, nego ostaje, znači, samo za sebe. Pa ako dođe do Nisaba i pregodini, daje se na njega šta? Zekijat nevezano za onaj imetak drugi koji nije od iste vrste. A pa ako ne dođe do vrijednosti Saba, ne daje se na njega zekijat. Pa kad bi čovjek imao, ne znam koliko, stotinu, ima stado deva, ima 70 grama zlata, ne daje zekijat na šta? Na zlato. Jer je to poseban štap imetak, pa se neće spajati uz imetak koji se razlikuje po, svome, po svojoj vrsti od njega. I imamo treću, ove dvije su znači jasne. Imamo treću koja je šta? Sporna. A to je imetak, braćo, koji je došao od iste vrste, ali nije iz osnove. Naprimjer, čovjek ima stotinu ovaca, I nakon toga komšija mu kaže, evo ti komšo još 50 mojih poklona hedije. Ili kupi drugi stotinu, nije bitno. E sad, te što su mu došle drugi, one su od iste vrste, ali su li došle iz te osnove? Nisu. Nemaju veze sa osnovom. Iako su od iste vrste, šta je znači sa tim imetkom? Pa tu islamski učinjaci imaju, imaju dva mišljenja. Prvo mišljenje je da se ovaj imetak dodaje u nisab, a ne dodaje se u da li je pregodnio e, u, u ono vremenski period koji je prošao, jel u redu? Dodaje se u nisab. Pa ako imaš stotinu ovaca i došao si još sa stotinu, sada je nisab koliko? Stotinu ili dvijesta? U sad ne nisab, nego sada je količina koju ti imaš računa se dvije stotine. No međutim, računa se godina zasebno za onu, ona, onaj drugi metak koji je došao nakladno. Jel u redu? Znači, on ima veze sa a, znači, a, nisabom na koji ćeš davati vrijednost, a nema veze sa šta? Pregodnjavanje. S pregodnjavanjem nema veze. Jeste razumijeli? Nisam. Hm? Nisam, nisam. Niste li jeste? Ja nisam. Nisam. Znači, čovjek kupio, imao je stotinu deva. I kupio još nakon toga 20. Onih 20 što je kupio, kada se namiri ovih stotinu godina dana dođe, za onih 20 će biti recimo 6 meseci. Hoće li davati zekat na onih 20? Neće. Jer one nisu pregodnile. Ali kada dođe, kada skupa bude obračunavao zekijat, on, on računa se znači da ima 120 deva. Pa vrijede znači za tu količinu, za taj nisab koji ima, kada dođe kasnije, ako bi jednoga dana davao skupa zekijat, nije davao će na koliko? Na 120. Ali nije dužan na onih 50 ili 20 da daje zekijat dok ne pregodine. Za razliku od onoga prvog imetka koga smo kazali, kada ima, na primjer, ima 10.000 eura. I ti 10.000 eura, eura mu dadne još dvije, pa ima 12. Dok se napuni godina na onih 10.000, da je zikatrenovi. Dok vamo ne daje, nego trebaju pregodniti. Jel u redu? Možete onda ostaviti. Ostavite ono što kažemo nisam. Možda se to buni. Ne daje zekijat na onaj dio šta dok ne pregodi. Dok ne pregodi. I to je stav a, šafije i to je stav imama Ahmeda. To je stav znači, šafijske pravne škole i to je stav a, ambelijske pravne škole. Dok kaže imam Ebu Hanife, nikako priključi se ono drugo prvom dok su iste vrste i daje se na sve zekijat. Kao šta? U prvom slučaju. Kao u prvom slučaju. Pa Ebu Hanife ne pravi razliku da li je taj imetak došao iz osnovi, nije. Bitan je da je šta od iste i to se završava. Dok kažu drugi učenjanci, ne pravi se razlika da li je ovaj došao od njega ili nije od njega. Jel u redu? To su znači te tri vrste. To su te tri vrste imetka. Wallahu alem, ovdje autor nije spominjao prioritetnije mišljenje. Iako stav imama Ahmeda i Šafije ovdje koji razlikuju između znači dva načina dolaska do imetka ima svoje mjesto. Zato što je u prvom slučaju ta glavnica dala tu zaradu. Dok u drugom slučaju nije došlo to od glavnice, nego je to došlo sa neke druge strane. Bilo da je čovjek, čovjek kupio, došla hedija i tako dalje, pa bi možda mišljenje ovo imalo svoju težinu, ovaj mišljenje šafijske hanbelijske pravne škole. Vrste i mjetka na koje se daje zeti. Islamski učenjaci se, braćo moja, razišli velikim razilaženjem da li se daje zekijat na određenoj stvari ili se ne daje, odnosno koje su to vrste na koje se daje zekijat. Pa su složni da se zekija daje na devet skupina, osim Ibnu Hazma, spomenut ćemo kasnije, on, bi, on vidi na osam, ali ono što je poznato je kod islamskih učenjaka jeste da se daje na devet skupina ili na devet vrsta pa ime da staje zekijat. Dokaže Ibn Hazm i imam Ševkjani, Sidi Hasan Khan i drugi da je osam. Znači, postoji razilaženje oko zebiba. Vidjet ćemo kad dođemo do njega. Pa imamo jednu skupinu koja je ograničila zekijat isključivo na stvari za koje postoji dokaz u šerijatu. Znači, ne idu ništa mimo toga. Nikakav prijas, nikakva analogija, nikakvo poređenje. Znači, zašto je došao dokaz, to se, na to se daje zekijat, mimo toga se ne daje zekijat. I imamo drugu skupinu koja je uzela da se daje i na druge stvari zekijat. Znači, analogno, analogno onome na što se daje zekijat. Pa učenjaci koji kažu da se ne daje zekijat osim na osam ili devet ovih skupina, oni kažu osnova je pri imetku muslimana da je svet ili da nije svet. Šta je osnova? Da je svet. I da se ne smije uzimati osim sa pravom. Šta kaže poslanik sa Pa ako kažu la ilaha illallah, sačuvali su od mene svoje živote i svoje imetke, osim sa pravom Allah, hakom Islama. Ila bi hak Islam. Šta je hak Islama? Da platiš šta? Znači, zekijat. Platiš zekijat. To je hak Islama. Zato je Bubekar borio se protiv onih koji nisu da daju zekijat. Jer je to hak i pravo Islama. Moraš to, moraš to znači platiti. Pa je ostava da je imetak muslimana svet i da se ne može uzimati osim zašto imamo šta? Ima li mjesta dokaza? Ima li svoju težinu ovaj argument? Kako nema? Kako nema? Znači ima svoju težinu. Pa kažu, zbog toga nećemo uzimati imetak od ljudi, odnosno zekijat, osim na imetak na koji je poslanik, sam uzimao zekijat, a to je devet, odnosno osam skupina. Dalje kažu, zekijat je šerijatska obaveza. Hm? Zekijat je šta? Šerijatska obaveza. Zekijat je ibadet. A ibadet se čini argumentom ili mimo argumenta? Ha? S argumentom. Za ibadet treba argument, treba dokaz. Pa kažu, moramo imati argument ako bismo tražili od ljudi zekijat za druge vrste da ne bismo slučajno govorili o Allahu ja zaođel vjeri ono što ne znamo i propisivali ono što uzvišenje Allah nije propisao. A što se tiče prijata pa kažu da dolazi u obzir narošto u pitanjima zekijata. I islamski učinjak koji je porekao kijas u temelju razbio sa argumentima koje on vidio ljude ko, ili, ili a, većinu islamskih učenjaka po pitanju Qiyasa ibn Hazm. Nije nikak prijetio Qiyas, iako nije pogodio u svom ištihadu, ali je nastojao, znači, da dokaže s odnog argumentima koje imao da se i pobio Qiyas, da Qiyasa nema analogije u šarijetu. Iako je sam bio prisilen da upade mnogo puta u Qiyas. No, međutim, ne priznaje nikako Qiyas ibn Hazm, rahimehullahu ta'ala. I napisao je posebno dijelo koga je nazvao Ibtalul Qiyas. Qiyas negiranje, negiranje ili obesnaživanje kijasa. Druga skupina učenjaka kažu da u zekijak ulaze i druge skupine. Ulaze i druge skupine i drugi imetak, iako nije za njega došao jasan argument. I dokazuju to općim dokazima koji kažu hud min emualihim sadaqatim utahhirhum utuzakihim bihim i uzmi iz njihovih imetaka sadaka. Imec. Znači, dok je imetak, na njega ima šta? Zekat. Na njega ima zekat. I dalje kažu, svaki čovjek koji je bogat, dužan je da se očisti. On i njegov šta? Imet. Dužan se očisti. I on i imetak. A zekat je čišćenje. I kažu, ponekad čovjek koji ima, na primjer, imamo li mi dokaz da se zekat daje na zgrade? Odnosno na zarad od zgrada koje čovjek ima stambeni objekt. Ne imamo za to argumente. A imamo argumente da daje čovjek na pšenicu zekijat. Zasijao nešto pšenice, jedva da vrijedi sve što je zaradio par hiljada maraka, a čovjek vamo ima svoje zgrade ili ima svoje stamene objekte i ubire desetine hiljada maraka mjesečno. Za razliku toga što je uzeo par hiljada možda u godinu dana. Pa koji je preči da daje zekijat? Onaj koji ima znači veći metak, kome dolazi veći metak i veći prihodi. I veći hak u njegovom imetku ima sirotinja nego znači u imetku čovjeka koji je zasijao nešto od poljoprivrednih proizvoda. Pa kažu daje se daje se zekijat. I kažu četvrti argument koriste da je to a, korisno za sirotinu, za muslimansko društvo. A gleda se znači korist sirotinje kada je u pitanju davanje, davanje zekijata. I to je islamski učenjaci. Naravno što spominju znači kada je u pitanju zekijat na određene proizvode za koje nema jasan argument, kažu to je korisno siroti. Vrsta i metka oko koji se slažu islamski učenjaci da se na njih daje zekijat jesu zlato, srebro, to je valuta. Imate stoka, a to su deve, krave i sitna stoka, ovce i koze. To je pet vrsta, u redu. Zlato, srebro, deve, krave i sitna stoka. Ovce i koze ulaze pod jedno sve. Imate dalje, el hinta, to vam je pšenica. Imate ešeir, to vam je šta? Ječam. Imate et temr, to su datule. Imate ezebib, to su suhe, one grožice. Suhe grožice. Na, to se, na te se znači stvari daje zeke. Osim što se što Ibnu Hazm se ne slaže da je hadis vjerodostojan kada je u pitanju suho grožđe. Kaže, nema vjerodostojnog argumenta. On taj hadis ne smata, smata Pa bi kod Ibnu Hazma bilo koliko skupina? Osam. A kod ovih vam, devet. Dobro zekijat na zlato i na srebro. Ako pri zekijatu, ako, ako se na, e, pri zlatu i srebru i pri njihovom vlasniku ostvare šartovi koji su vezani za davanje zekijata, a govorili smo o tim šartovima, iako dožive svakako nisab i i pregodine kod čovjeka, daje se na njih zekijat. I zekijat se daje jedan put godišnje. Zekijat se daje jedan put godišnje. Što se tiče nisaba, zlata i srebra, to nam je došlo u hadisu koga bilježe sabirač sinana od Alije radijallahu anhu sa vjerodostanim lancem prenosilaca, da je poslanik sallallahu sallam rekao, ako pri sebi budeš imao dvije stotine dirhema i pregodine od tebe daješ pet dirhema sedake. Odnosno, zekijat. Kad kažemo sedaka, mislimo baš na što braću. Na zekijat. Tako da ne bi neko pomislio da je to nešto dobro ili ne. Ovdje mislimo, jer nazvan je zekijat sedakom. Daje, znači, pet dirhema zekijata na koliko? Na dvijesta. I kaže, ne moraš davati zekijat osim ako pri sebi imaš 20 dinara. To je 20 zlatnika. Srebro je, oni su bili, znači bili su dirhemi to srebrnjaci. A dinari su bili od zlata. Pa kaže, ako imaš pri sebi 20 dinara, daješ zekijat pola dinara. Tako je došlo na Ako imaš 200 dirhema, 200 dirhema ako imaš srebra, daješ 5 dirhema. A ako imaš 20 zlatnika, 20 dinara, onda daješ pola dinara. Pa to ispada koliko? 2,5%. To ispada 2,5%. I kaže poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, Lejse fima dune hamsi evaqin minel vodiqi sadaqatun. Nema ispod pet uh, evaka nema zekijata. Ne daje se zekijat. A evak, to je množina od riječi euqije. A euqije je 40 dirhema. A, a ispod 5 evaka nema čega? Zekijata. Pa koliko je onda 5 evaka dirhema? Molim? 200 stotine. Dvije stotine. Jer jedan je 40 dirhema po konsensusu u Leme. A pet evaka treba za nisa. Pa ko ima 20, ko ima 200, znači ovaj, ovi dirhema, daje šta? Znači, savršeno odgovara hadisu, čemu? Hadisu Ibn Abbas, hadisu Ali radijallahu anhu, ili koga bileže sabirači sunena, koga bileže sabirači sunena. Pa bi tako pet evaka bilo jednako dvije stotine čega? dirhema, što odgovara 595 grama po našim mjerilima. Oni su imali te jedinice, ovak, evo kje, vallahu alem, kakve su mjerne jedinice u njihovo vremeno, međutim, kada se to, znači, a, pretoči u naše mjerne jedinice, onda to biva 595 grama srebra, biva nisab za srebro. Imate nisab za zlato, a to je 20 dinara pa se na 20 dinara daje pola, daje se pola dinara. A 20 dinara to odgovara to odgovara 85 grama zlata ako je karatno od 24. Od 24 karatno zlato, onda je koliko? 85. Ako je 21 karatno, onda je 97. A ako je 18, onda je 113 grama. Jel red? Ako je najslabija vrsta, 18 karatno zlato, ide 113 grama. Ako je ona bolja, od 21, onda ide 97, a ako je najbolja od 24, onda ide koliko? 85. A šta ko je 12 karatno? Nema ga, jel? Neće to žene nikako da nose. Neće žene da nose 12 karata, jel tako? Aj, nema ga. U svakom slučaju, znači, to bi bio nisab za zlato i za srebro. I nužno je da pri zlatu i srebru prođe godina. Jel u redu? Da prođe godina dana. A? Mora pregoditi kod čovjeka. Pa je tako zekat na zlato i na srebro 2,5%. Oni kažu grubo ušlo. Četvrtina desetine. Nije, kod njih bilo 2,5%, kao što skod njih nije bilo da se kaže milion, nego je bilo, kažu, hiljadu hiljada. Elfu elfu dirhem, to je milion dirhem. A nisu govorili milion. Tako kažu rubu ušor, a to je četvrtina desetine. To je četvrti dio od deset posto je koliko? 2,5%. Pa to se znači daje na zlato i na, i na srebro. Pa čovjek, na primjer, ima pri sebi pola kilograma zlata. Pola kilograma zlata. Dužan je da dadne zekijat koliko? Kojeg zlata? Nema veze. Od zlata, od, od vrijednosti zlata. Koliko će davati da, da u zlato izračunamo? Molim? 12,5 grama. Dužan je daje 12,5 grama. To je znači vrijednost zlata, na tolu vrijednost se daje toliko. Pa je dužan znači da dadne ovaj 12,5 grama na pola kilograma, znači a 25 daje koliko na kilogram, kao što na 1000 eura, kada bi bio nisar, daješ koliko eura? Molim? 25 eura. Tako da je isto je zlato. To je znači, u njihovo vrijeme je bila zlato, je bilo e, valuta kojom se kupali i prodavali. U naše je to vrijeme danas, jeli, ovaj, u naše je to vrijeme danas rijali, je tako? Ili kuvajski dinar. Ili euro. Jesi. Ne spominjamo Marku zato što niko neće mimo ove granice. Nemaš je, nije ja što pokazivati. Thank you. Dobro. Da li se spaja zlato i srebro? Da li se spaja zlato i srebro kada se daje zekat? Imam nešto zlata, imam nešto srebra. Da li se to dvoje spaja za zekat? Islamski učenjaci jeli, imaju i po ome pitanje dva mišljenja. Razilaze se. Pa, kaže Džumhur Uleme, a ne pije i Šaf i Malikije i to je rivajat od imama Ahmeda i to kaže imame Seuri, imame Leuzaji ili Fakih Šama Leuzaji da se daje zekijat na odnosno da se spaja srebro i zlato i to je stav džumhura i kažu ovo, ovaj imetak iako se znači razlikuje s jedne strane s druge strane on je ima zajednička svojstva. To je šta da je? Valuta. Da je valuta. Da je valuta. Pa se spaja. Jer se njime kupuje. Dok kažu drugi učenjaci da se zlato i srebro ne spajaju. I to je mesel imama Šafije, jedan rivajet od imama Ahmeda i odabrao ga je Ebu Ubejt, Ibn Ibilejla i Ebu Seu i odabrao ga Ibn Hazm ili savremeni učenjaka, odabrao ga je šeh Albani u svom dijelu Tamamul Minna i odabrao ga je šeh Ibn Temin u svom dijelu Šarhul Mumtija. I mišljenje druge skupine, znači mama Šafi i mama Ahmeda po jednom rivajetu i Ebu Seura i Ibn Ibilejle, Ibn Hazma je ispravnije, jače, da se zlato i srebro šta ne spaje. Pa čovjek ima 400 grama srebra. I ima 65 grama zlata. To dvoje bi zajedno bilo šta? Nisa. Bi ili ne bi? Bi bilo nisa. No međutim, u ovome slučaju neće biti nisa. Jer, jer čovjek ima 70 grama zlata i ima 550 grama srebra. Opet nema čega. Nema zakijata. Jer nema ni saba. Po mišljenju manjine islamskih učenjaka. Dok džumur kaže ne, to je jedan imet. No, međutim, ispravno je da je to, da su to dva različita imetka i da se ne, i da se ne spajaju. Jer je rekao poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, lejse fima dune hamsi evaqim sadaka. Nema ispod pet evaqa, to jeste ispod dvijesta dirhema, srebra, zekijata. Znači, ograničio je. Ograničio je to, dok nemaš tu vrijednost, nije znači pripisao da nešto drugo spajamo uz ovaj imet. I rekao je, lejse alejke šejun, nemaš nikakve obaveze, misli se, na zekijat, ako imaš pri sebi manje od 20 dinara zlata. Ko ima 18, ima li vrednosti saba? Nema. Ima još 90, ili još ima, na primjer, 300 grama zlata, e, srebra. Ima li on opet 20 dinara zlatnika nema. Nema nego. Znači, odvojeno je, odvojeno je to dvoje. Pa je za, svaki od, o, za svaku od ove dvije vrste imetka je određen nisab. Određen je nisab koji treba, znači, da dostigne svoju vrijednost da bi se davalo zekat na njega. Kao što neće se spajati krave i ovce čak kod uleme, kod džumhura, koji kažu da se spaja zlato sa srebrom, oni kažu ne spajaju se krave sa ovcama. Jel ured? Pa ko nema vrijednost, znači, ko nema vrijednost e, ni sa u, u kravama, ali ima ako bi dodao ovce, ne spajaju se. Kod ove uleme koja je kazala da se spaja šta? Srebro i srebro i zlato. Iako je, iako je ovaj zajednička osobina kod krava i ovaca šta? Razmnožavanje stoke. Ima znači to zajedničko svojstvo, razmnožavanje stoke, odnosno razmnožavanje tog imetka. Ali ga ne, ali ga ne, ali ga ne spaje. Isto tako, kažu da se neće spojiti ječam sa pšenicom ili, ili datule sa, ne znam, sa grožnjem suhim i tako da. Pa se neće spajati dvije različite ili dvije različite vrste. Ovdje islamski učenjaci prave, prave iznimku pa kažu ovdje se izuzima samo a, izuzmiju se mjenjačnice i banke koje trguju sa valutama. Jer ta je valuta namjena zašto? Za trgovinu. Pa dok je namjena za trgovinu, kaže, to je drugi, to je drugi propis, pa tu znači izuzimaju to iz općeg, iz općeg propisa, jer kaže, trgovačka roba ima u ovom slučaju drugi propis. Kada se vrši ovo spajanje, ako bismo kazali da se vrši spajanje, da li se spaja a, samo a, vrijednost, znači zlata i srebra, ili može i protuvrijednost? Na primjer, čovjek ima tri četvrtine nisaba u srebru. I ima jednu četvrtinu zlatu. Je li to onda nisab? Jest. U potpunoj četvrtinu zadnju četvrtinu čime? Zlato. Pa bi se spajalo u tom slučaju kod onih koji kažu da spajaju. No međutim, čovjek ima pri sebi pola nisaba od pola nisaba ima u sebi. Jel u redu? A ima četvrtinu u zlatu. Je to nisab? Nije. Fali nam šta? Jedna četvrtina. No međutim, kada prodamo četvrtinu zlata, dobili smo pola čega vrijednost srebra. Pa bi onda imali nisab u čemu? U srebru. E, da li se može pretočiti ta vrijednost ili se mora upotpuniti vrijednost u onome znači, na što se daje zekijal? Je sad u prvom slučaju. Imate tri četvrtine od srebra i jednu četvrtinu zlata. I upotpunjene su četiri šta? Četvrtine. No, međutim, vamo nemamo. Fali nam jedna četvrtina, ali ako bi zlato pretočili u vrijednost, srebra, onda bi imali šta vrijednost. Da li se to spaja ili se ne spaja? To je isto razloženje među islamskim učenjacima, pa kaže Ebu Hanife da se, da se spaja ova vrijednost. Dok kažu, dok kažu drugi učenjaci da se vrijednost ne spaja i to je mišljenje imama, osim ako dođe šta? Ako su potpune, znači vrijednosti sa jedne i sa druge strane da ima, znači potpuni nisa. I to kaže tako, e, to kaže imam Malik i tako kaže Ebu Jusuf i Muhammed i tako kaže imam Ahmed a, u jednom rivajetu, znači, po većini islam slučenja, a to se ne bi, znači, ne bi se to dvoje spajalo. Ne bi se, znači, to dvoje, to u slučaju spajalo. Nakon toga ćemo što htjela govoriti na narednom druženju o zekijatu na valutu. koja se daje. I nešto nakitu. Neće Allah te bar da nam nas uči našu vjeru i sunetu poslanika sa Allahom u sunetu na čistosti na istinu. Allah te bar nam. Sali Allah na nalibina muhammedu wa ala alina sahabiju. Ako ima pitanja vezani za ovo, o čemu smo govorili? Sura. Jer mimo toga nije sporno. I najbolje je bilo da pitanja budu znači vezana za ders, da ne izlazim, jer uvijek možemo unaprijed pitati o zekijatu. Pa najbolje je znači da pitanja budu vezana za ono čemu smo govorili, da u potpunima ako ostalo nešto nejasno, a da ostavimo ono čemu nismo govorili, to ćemo išao tamo do toga. Vezano za ove žitarice, odnosno, da li je to fiksno određeno samo znači pšenica, ječam, e ili se može znači, biti riža, grah? Doćemo do svega toga. Svega će mi šalak kada doći. Doćemo se u tome. Ovdje smo spomenuli da će samo skupine na kojima je islamska ulema složena se daju i na njih je došao argument. Imate li argument za trgovačku robu? A? Imate li argument za povrće? Imate li argument? Doćemo do svega toga, o svemu ćemo tome i šalak kada govoriti. Jesu. Znači kad onaj, prođe jedna godina dio mirka, a dio mirka smo imali prije, ono, pola godine je prošlo, što ste vi rekli, ono, 120 da dođe. Da se daje zekijat kad tu pola godine prođe na, ta, na onaj dio čitav 100 ili na ono što se posle zekijata do, ostalo? Reci mi, kakav je metak odakle je došao, što ću ti ja kazi, kakav je propis. Je li metak došao iz osnove? Je li ta osnova... Ne, ne, to onaj koji nije došao iz do koji nije došao iz nije osnove, došao. ne plaća se na njega ne plaća se na njega što nije pregodnio. Ni, što nije pregodnio. U redu. Kada ti platio na njega zekijat, platio se na njega zekijat, hajmo uzeti tako. To samo uzeo nisam. Naredne godine kad bi računao, koliko je onda nisam? Onda je 120, više nije 100, nego je šta? On ulazi u nisabu tu vrijednost, ali davanje zekijata ne biva ako nije šta? Pregodnilo. Zato što nije došao iz istog imetka. Za razliku od osnove koja je šta? ona je rodila i dala, da kažemo, taj imetak, ona je, ona je znači, uzrokovala taj dodatni imetak, pa onda ona ima vezana je zašto za? Kad zakoljete kravu i u stomaku ima tele, je to tje, tele isto vrijedi za kurban kao i majka? Vrijedi. I čak i sad slušaj kažu, mora se zaklati to. Ako se rodi živo, ako se nađe živo, ustropi, ne može se naći, ili ako se rodi, čak ako bi kupio kravu za, za, za, za, za, za onaj, za kurban. I umeđu vremenu rodi tele, kaže većina učenjaka koljes za, za kurban. Jer ima propis šta? Jer je došlo od, od čega? Od osnove. Evo, avo, ti mete došlo od osnove, odmah ga priključiš čemu? Jel u redu? Sad jasno. E, jes, to je. sedam i sedam i sedam i sedam i sedam i Ovo bi ovo bilo dobro braći. Da da pazite, znači se snimite predavnje ili preslišavate. Jer mnoge stvari koje sada slušate su nove. I možda trebaju, znači, više malo pažnje i više truda da se pamte. Možda smo stvari koje smo ranije radili o, o namazu smo dosta toga čuli. O dženazi smo dosta toga čuli. A međutim, zekijat, vjerovatno da smo toga, znači manje smo čuli o zekijatu nego o drugim poglavima. Pa je dobro, znači, da snimate ovo i da pišete i da pazite. Da imate, znači, ovaj, da ne bude samo puko sjedenje, jer čovjek zaboravlja braću podatke. Poslanik sa osreme kaže u Adisu, qayyidu al-ilma bil kitabe ograničite vaše znanje pisanja pa se kaže pametan pamti a mudar piše znači čovjek što zapiše imaš pri sebi uvijek se može posjetiti tačku one u tačkama sve zapišeš predavanje u 10-15 tački možeš imati cijelo predavanje ukratko. Znači, spomenute one osnovne teze ili osnovne najbitnije stvari koje su znači. Jer vjerujem do narednog predavanja, da ponovimo ovo, opet će čovjek imati znači šta da čuje ili da se posjeti i tako dalje pa nastojite ovaj da pazite predavanja da bude znači pored onoga one koristi što sjedite ovdje i što inshallah htjela što imate nagradu za za za sjedenje u halkama i stiče nauka da imate korist i uh, onu uh, drugu a to je da da zapamtite nešto da prenesete sa sobom nešto to znanje jest Thank you. Znači, ako, se, ako ima osoba zlatno srebro koji nosi, a ima ga desno, šta, šta na njega? U naredni utorak ćeš znati odgovor. <laughs> ja sam rekao da će u naredni utorak utra bude šta o... O nakik. Pa ćeš vidjeti rata sa Ebu Hanifom. Izazvali smo. Pa jeste, to je veliko, veliko je razilaženje kod islamskih učenjaka po pitanju, znači, a, da li se daje zekljat na nakit. Znači, mene interesuje oko pošto se ono, često mladinska knjiga šalje ili nekako prospati s knjigama. Šta se da se razumije? Mladinska knjiga, to je ova izdavačka kuća slovenska, često šalje ove prospekte, prospekte s knjigama za naručit normalno koji se kupuje. Prije god dana tako uzeo sam jednu knjigu, naručio sam i oni uvijek sam stalno šalju te prospekte i nude, i nude međutim nagradnu igru na školu. Sad oni ti nude dva uslova, kaže ti sad uvijek šalju kao možeš naručiti neku novu knjigu, a pa i ne moraš, a u svakom slučaju možeš učestvovati u igri, znači, sad ta čovjek ima smije u tako stvari. Ako te nije uslovio ničim i nije tražio od tebe da išta kupuješ, možeš. Kao, na primjer, ti si ušao u konzum da kupiš, kupio se povrće, ne znam, kiselu vodu, izlaziš napolje i kaže, evo ti kupon, popuni, možeš se, možeš se ovaj. Znači, koliko god da kupio, za marku, za dvije, za pet, za deset, nije, i ti nisi otišao da kupuješ da bi igrao, nego kupuješ zato što si potreban, dozvoljeno ti. Znači, kada, kada se želi igrati nagradne igre, ovdje imate uslove, imate šarto. Prvo je šart vezan za kupca, drugi šart je vezan za rob i treći šart je vezan za prodavca. Šart koji je vezan za kupca jeste da nije došao da igra. Niti kupuje nešto mimo potrebe. Jel u redu? U čipsu imate onaj jedan čip i na njemu ima Peugeot mali. Jel u redu? I koga otvori dobije Peugeot, jel u redu? Ja sam mjesečno uvijek kupao pet pa- pakovanja čipsa. Ili tri, nije bitno. I dalje idem i kupujem. Nisam povećao ni jednog čipsa više. Ako povećam jedan čips više, to je kocka. Jel u redu? Jer ja kupujem čips više radi čega? Radi kocke. Nemam potrebe za, nisam ga kupovao. Nego sada kada je došla nagrada, ga sada ga kupujem, to je kocka. Onaj ko kupuje pet, on više kocka. Onaj ko kupuje deset, on još više kocka. Znači, shodno je koliko kupuješ. Kupujem istu količinu istog proizvoda. Ako dobijem, alhamdulillah. Nur ala nur. Svjetlo po svjetlo. Ako ne dobijem, ništa. Ja ništa ne gubim. Ja sam svakako to kupovao. Benzin. Ako ispuniš, na primjer, bilo je ono jedno vrijeme, OMV je dao one lopte. Jel u redu? ko je tanko na OMF vidio da ima znači one da su one naletnice jeste i dobiješ loptu. Ja sam uvijek tankao kad prolazim na OMF i uzimao goriva toliko mjesečno mi je trebalo ili po potrebu. No, međutim, čovjek sada na tanka i ide voza se po gradu da potroši, da bi šta ponovo tankao, kocka. Ili dolazi kući, toči ga u buradi, ostavlja, ide opet uzima da bi šta? Kocka. Jer to tebi ne treba. Ti sad uzimaš nešto mimo šta svoje potrebe, mimo onoga što si uzimao. To je kocka. No međutim, ako si uzimao određenu stvar i trošio si određenoj radi toliko i I dalje radiš to i pojavi se nagrada igra, nema smetnje. Ili besplata nagrada igra. Ja sam skoro došao u Beč na aerodrom, ne znam ko sam išao gore u Švedsku, i neki onaj veliki onaj, onaj, onaj BMW stoji tamo i popuni se ovaj popuni se ona uplatnica i znači kogod da iđe popuni, nema smetnje. Ja sam popunio kad sam ubacivao unutra, kad sam vidio koliko ima, oni da znao ne popunjavao. Kad sam vidio šta ima, znači, to, to, je, to je na stotine hiljada, znači, oni, oni, oni uh, kartica ubačeno je kupona, da ljudi, znači, igraju. Nema smetnje. Ali da ti je rekao, moraš kupiti nešto za jedan euro i učestvuješ kocka. Svatate? Da. Jeste, je razlika. Dok nešto, dok ti nečim dolaziš, plaćaš nešto. Kockaj. Tako isto znači ovo. Prvi je šak znači vezan za, za šta? Za kupca, a to je znači da nije došao da kocka, nego je tu stvar znači kupovao i ranije. Druga je vezana za robu, a to je ne smije roba biti skuplja. A, u redu, kupuj ti i dalje, tanka i dalje gorivo, ali se ja sam tebi poskupio gorivo da bi, da bi, da bi, bil, da bi bio tamo pežao nagradnik. Jel u redu? Kocka. Zato što ima šta? Poskupljenje goriva poskupljenje goriva imaš i to je kocka. Svi dajemo šta? Onu razliku, poskupljenje i dođe jedan na kraju pokupi šta? Su pavlaku, je tako? A drugi gledaju. Kocka. Isto je lotu. Šta je razlika u lotu? Svi dajemo i dođe jedan i pokupi sve, a drugi gledaju i griješe se, psuju. Je tako? Što nisu dobili. Dru, znači, drugi je uslov vezan za šta? Za? Za rob. I treći je vezan za vlasnika robe, a to je da mu je cilj, znači, time da počasti svoje kupce. Imam dobru prođu i ide dobro i hoću nekoga od kupaca ne određivići jednu osobu da ga šta? Ne da bih ja privukao ljude sebi i da bi dolazili s njim meni i da bi bili kod mene i da bi ja druge obesnažio i njihov rad i, i stopirao, a da bi ja ojačao. Ne, nego je cilj da počasti moje kupce zato što su ljudi dolazili kod mene, vjerujem i hoću da dadnem nekome od njih ovaj auto ili nije bitno motor ili nešto drugo, hedije ali neću da odaberem ja čovjeka, nego neka bude znači na izvlačenje, neka bude kocka koja je u šarijetu u redu. Znači, ta tri šarta moraju se, mora se na njih paziti. Pa svaka stvar gdje ima dodatak, čovjek daje dodatak od sebe, ta stvar je zabranjena šerijatski. Nije znači dozvoljena i u njoj je, u njoj je kockanje. Razumijete, već? Znači, gdje je, gdje je razlika između a, a, igre gdje čovjek, ili ti si izlazio iz trgovine, ušao prvi put u trgovinu, kupio za 100 maraka robe i prizna skoro napolje kaže popunite kuponi ubacite. Iako nisu to nikada kupo, ne smeta. No, međutim, da čovjek ode i da kupuje stvari koje mu ne trebaju, da bi igrao, to je zabranjeno. U redu. Hajmo uzeti jednu drugu situaciju. Čovjek otišao u trgovinu, čuo da ima tu šta? Nagradna igra. I otišao tamo, nije nikada prije išao on, i otišao u nju, kupuje ono što mu treba neće više da kupuje Interexu, nego otišao u Konzum i kupuje ono što mu treba. Je to dozvoljeno? Jeste. Jeste. On svakako, on kupuje ono što mu šta? Treba. treba, govorimo, ovo je bitno. Kupuje, meni to treba. Ja to kupio iz jedne trgovine ili iz druge, istrije. meni to treba. Ja taj, par, ja taj metak moram uložiti. A želim ga uložiti tamo negdje gdje postoji mogućnost da uz to dobijem još nešto. Ali znači, nisam, nije, to nije kockanje. Jer u redu, to nije kockanje. Znači, to je metak svakako koji čovjek ulaže, ne znam, pomin, samo nešto uložite u ovu trgovinu, ćeš uložiti u drugu. E sada, ako bi druga trgovina bila skuplja, e tad je kockanje. Jer u redu? I tad daješ više nego što obično šta? Daješ, jer ti ćeš za, ono što si kupao, na primjer, u jednoj trgovini, u konzumu za 100 maraka, to ćeš isto morat platiti, ne znam, u, u, u, u interneksu morat ćeš platiti 130 ili 120. I daješ 20 više da bi učio svog gdje u Da nije bilo te igre, bilo šao u interneksu platiti 120, ne, ne bi ti nam, nam palo da odiš, tako? No, međutim, kada ima, kada ima igra, onda ideš. I to mi je kocka. To je, znači, to je samo razlika. Recept da bi. A ne bi to jasno, kad smo je kupili u konzumu, U redu, ali on kupuje ono što treba. Znači, u redu, on kupuje ono što treba. Otišao u kontru da kupuje ono što treba, što ne treba. Je li uložio on nešto za nadvrdu igru? Ne, ne, ne, nema veze, nema veze nijet. Ovdje nijet, ovdje je bitno znači šta si ti uložio. Ti si otišao tamo zato što ima nagradna igra, u redu, No, međutim, ja to što kupujem, ja to moram kupiti u bilo kojoj trgovini. I ja nisam otišao, znači, to ni... Molim? Za istu vrijednost, to je sad upitnik, za istu Pa, zato sam ja rekao, ako je za istu vrijednost, može, ili manje. Ali ako je za više, onda... Ne smije, onda je šta? Ja to, meni ja to toliko to... Ne, ne, ideš da, ali, ali mene zanima ovdje šta ti ulažeš. Ja sam ti rekao, znači kupuješ stvari koje su ti potrebne i na drugom mjestu nisu skuplje. Ha? Nema dodatnog ulaganja. Ne računa se kockom. Ne računa se znači ovaj kockanje. Jesu. Da, evo slučaj konkretno za ono, mene je interesovalo, ba sam imao namre da pitam, u drvo promet sam ja došao jedne prilike, kupim nešto i sad mi je ponudila ona što radi na kasi onda dala mi neke kao papir, neke, nešto da ja popunim i kaže popunite ovo, pitam ima, imate li kartu da kao neki klub nešto, da. ja govorim nema. I ona kaže vi to popunite, imat ćete neke određene artikle jeftinije, a usto imaju neke nagrade. Tako je napomenuto. A to je še... Sad, sad mene inter... baš mi interesovalo, hvala Lama, ja, da, da, da, da pitam to. Pa sam pričao s nekom braćom, ono vi malo između sebe, nakon sad ne znam propis toga, pošto to sad spada. brato objasni. Znači, ako se čovjek registruje kao kupac, dobije karticu i može kupovati određene artikle, oni imaju poseban dio ili označe artikle ako si član znači drvo prometa, možeš uzeti te artikle i kad god plaćaš, oni provuku tu karticu i tamo tvoj broj ostane i oni nekad sad izmisle, naprave neku nagradnu igru i sad izvuču na osnovu toga što si kupovo. Nema ništa ono da čovjek ulaže dodatno. Ne, sve što si kupovo treba ti, znači, braćo, bitno je da ništa ne kupuje što ti ne treba da uvuče. Jer u povinom onoga što ne treba, to je šta ulaganje, to je ulaganje i metka za igru nagradu. Međutim, ja sam otišao drugog prometa, ja da kupim šta, kad nišla ili zavijeste, što je se prodaje, ne znam, nisam da me nikad bio. Šta prodaje drugog prometa? Sve ima, supermarket, sve ima, nije bitno ovaj domaći sam, vlasnik tamo kupio sam znači ono što ono što mi što mi treba i oni su mi ponudili nešto ne smeta učito to bilo čemu znači ali ne smije ti kazati slušaj moraš danas kup za 200 maraka da bi šta učito ja ću otići meni ako treba za 200 maraka zaista mi je to potrebno ne smeta da učestvujem ali da kupujem dodatno, mimo onoga što mi je potreba, uvijek kupujem za 110 maraka, 120, maksimalno. I sad od jedan put tražim 200 maraka i odem kupim za 200 maraka, to je kocka. Jer ja kupujem ono što mi šta? Ne treba da bi učestvovao gdje? U? Znači, uložio sam i metak da bi šta? Da bi učestvovao u nagradnoj igri, to je zabranjeno. No, međutim, da ti uložiš i metak koji je onako uvijek si ga ulagao u halal stvar, to je dozvoljeno. Zato bi bilo dozvoljeno učestvovati braćo na lotu da nema ulaganja. Zato bi bilo dozvoljeno učestvovati braćo na lotu da nema ulaganja da ljudi kažu, ovi mi iz Lota vamo, kažu, mi dajemo 5 miliona maraka, a nikon pa marke nam ne daje. Je u redu? I dozvoljno bilo svakome da se prijavi da ga izvlače. Je u redu? Međutim, da ulažeš jedan, jednu marku, da dobijaš 10 miliona, nije dozvoljno. Allah te alam, sallallahu ala nebina Muhammedu, ala nebina Muhammedu, ala nebina Muhammedu, ala <laughs> nebina